вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці двадца траўня 1654 году 350 гадоў таму армія маскоўскага цара алексея михайловича без абвяшчэння вайны перайшла ўсходнія межы тагачасныя беларусі у Так пачалася 13гадовая акупацыя, у выніку якой Беларусь страціла кожнага другога свайго жыхара, былі дашчэнту разбураныя гарады, а сама краіна фактычна перастала быць самастойнай тыдзень таму пра гэты фатальны эпізод беларускай гісторыі ў нашай перадачы распавядалі пісьменнікі сакрат Яновіч і ўладзімир Арлоў. Сёння гаворка з найбольш абазнаным даследнікам тых падзеяў гісторыкам геннадзем сагановичам, аўтарам кнігі невядомая вайна. удзельнікі папярэднія вострыя брамы казалі, што менавіта ў той 13гадовай вайне трэба шукаць адказ на пытанне, чаму сучасныя беларусы не такія нацыянальна сфармаваныя як іхныя суседзі літоўцы або палякі або расейцы менавіта 350 гадоў таму натуральная хада фармавання беларускага народу была перарваная на шэсцем маскоўскага войска і беспрэцэдэнтнымі ў нашай гісторыі стратамі ды разбурэннямі у Гэта была не вайна рысталішчаў, калі ў чыстым полі сыходзіліся войскі супернікаў, як заўсёды было дагэтуль. Гэта была іншая вайна, акупацыя. Гэта было плянамернае вынішчэнне насельніцтва, з якога найлепшых, майстроў рамеснікаў спецыялістаў адбіралі і гналі ў 300тысячны маскоўскі палон а астатніх асабліва дзяцей забівалі з неверагоднай жорсткасцю гэта было руйнаванне і выпальванне гарадоў да галавешак адначасова гэта было нараджэнне ў беларусі масавага партызанскага руху ва ўсёй астатняй гісторыі краіны тыя падзеі паводле свайго характару найбольш параўнальныя з нямецкай акупацыяй апошняй вайны адно што пра тую маскоўскую акупацыю на працягу стагоддзяў не пісалі ў падручніках і не згадывалі ў календарах ідэалагічная дактрына спракаветнага братэрства расейскага і беларускага народаў магла трымацца толькі на гэтым замоўчванні у Дарэчы, і сёння, ведаючы шмат чаго з той засакрэчанай праўды, не перастаеш здзіўляцца, як такое магло быць нават ведаючы, што паводле крыві расейцы беларусам ніяк не раднейшыя за палякаў або літоўцаў, нават ведаючы, што да таго нашэсця беларусы тры сотні гадоў жылі ў сваёй асобнай адмасковій дзяржаве, дзе квітнела іхная культура і мова, дзе ніколі не было дэспатызму, а панавала шляхецкая дэмакратыя з выбарнай пасадай вялікага князя, Нават ведаючы гэта не перастаеш уражвацца той акупацыі той вайне. Вось чаму зноў і зноў мы звяртаемся да прычынаў таго, што адбылося 350 гадоў таму. Гаворыць гісторык Геннадзь Саганович. варта нагадаць што варожасць паміж маскоўскай дзяржавай і вялікім княствам літоўскім сягала яшчэ часоў альгерта і з канца 15 стагоддзя калі москва ўмацавалася ды пачала дамагацца ўлады над усімі сходнімі славянамі гісторыя нашых дачыненняў ператварылася проста ў гісторыю войнаў пасля так званай смаленскай што вялася ў 1632-34 і якую царства прайграла антагнізм толькі часова быў стрыманы і прыглушаны Москва не могла змірыцца са стратай смаленскай і чакала лепшага моманту. І такі момант, э, можна сказаць, найлепшы ёй неўзабаве стварыла украінскае казацтва. Кмяльнічына, што пачалася казацкім паўстаннем і абярнулася вялікай вайной, страшэнна аслабіла рэч паспалітую. І толькі пераканаўшыся ў гэтым цар Алексей Михайлович адважыўся на далучэнне Украіны да рассеі і гэта значыць на вайну з рэччу паспалітай пасля добрай падрыхтоўкі мабілізаваўшы максімальныя сілы цар пачаў вайну без яе абвяшчэння каб мець болей шансаў дамагчыся рэваншу вярнуць смаленск забраць беларусь але памеры поспехаў апетыты царскай улады ўзрасталі так што у аставе ўсяго несумненна думаю тэрытарыяльныя дамаганні маскоўскай дзяржавы а інакш кажучы Масковія з яе абсалютысцкай царскай уладай імкліва ператваралася ў імперыю і як кожная маладая імперыя прагнула пашырацца расці праводзячы адпаведную экспансіяністскую палітыку тым часам Беларусь якая расквітнела ў эпоху еўрапейскага адраджэння існавала нібы ў зусім іншым гістарычным з памерай Гэта была радыкальна іншая краіна з надзвычай развітымі па сваім часе гарадамі, навукамі, рамёствамі, юрыспрудэнцыяй. Нездарма папярэдняе 16е стагоддзя нашы гісторыкі называюць залатым векам Геннад Саганович. Падкрэслі, што калі б не казакі, калі б не хмяльніччына, Масква не адважылася б 350 гадоў таму пачаць вайну. А калі бы пачала, то пэўна атрымала б іншыя вынікі. А ў той сітуацыі агрэсія была раўназначна вобразна кажучы нападу на параненага. Масква пераўзыходзіла праціўніка сваім дэмаграфічным патэнцыялам. Але яе сілы павялічвалі асаблівасці ўнутранага ладу гэтай дзяржавы. Маю на ўвазе мабілізацыйныя магчымасці яе дэспатычнай улады абсалютызму якія дазволілі Маскве дамагчыся небывалай колькаснай перавагі сваёй арміі. На беларускі тэатр вайны яна кінула 80 тысячаў, да якіх было далучана яшчэ 20 тысяч украінскіх казакоў. І гэтай статычнай арміі Януш Радзівіл, абараняючы край, мусіў ставіць чало толькі з 10тысячным корпусам. Яшчэ тысячаў пяць магло быць у гарнізонах гарадоў, але яны не браліся ў разлік пры палявых дзеяннях слабасцю вялікага княства сталі ў гэтай вайне і яго ранейшыя плюсы маю на ўвазе нацыянальна рэлігійную разрозненасць якую максімальна выкарыстала москва а таксама дэмакратыю на жаль у ваенным супрацьстаянні абсалютызм напэўна заўжды мае перавагі перад дэмакратыяй радыё свабода вострая брама. Про таямніцы самай страшнай у беларускай гісторыі і самай забытай у нашай сучаснасці вайны распавядае гісторык Геннадзь Саганович. У тыя часы Беларусь складала ядро вялікага княства літоўскага са сталіцаю ў вільні. Усё справаводства ў княстве вялося па-беларуску пазней палітычная назва літва замацавалася за нашымі сённяшнімі паўночнымі суседзямі продкі якіх таксама жылі ў вялікім княстве літоўскім хоць і займалі ў ім адметнае правінцыйнае становішча адсюль заканамернае пытанне а як у літве адзначаецца юбілей той вайны і якім чынам яна прапісаная ў літоўскай гісторыі На гэтае пытанне я папрасіў адказаць віленскага гісторыка і журналістку татяну поклад. У літоўскай гістарыяграфіі вайна з рассіяй прадстаўленая мала. Даследнікі гэтага перыяду засяроджваліся на іншых тэмах палітычнай гісторыі гаспадарцы, гісторыі месцаў. Старэйшы супрацоўнік інстытуту гісторыі літвы прафесор Зігманта Скелпа. Мы даследавалі некаторыя аспекты змагання са шведамі дэмаграфічны крызіс у выніку вайны. А сама вайна ёсць невялікія артыкулы пра асобныя падзеі. Але такіх манаграфіяў, як вайна з рассіяй яшчэ няма. Мы не здольваем охапить усяго. Мы корыстаемся книгой Геннадия Сагановича. Дарма только ее обмежавался территорией Беларуси. Профессор Кеупа, який шмат году доследовал историю литовских мест, политическую историю Великого князства Литовского, укладал и редаговал, опрача иншага, сборники летопис истории Литвы и летопис истории Коуна. Теперь он старшиня коллегии библиографии литовской истории, якая выдается штогод. Я запыталася ў яго, выглядае, што тэма той вайны не патрэбная літоўскай гістарыяграфіі. Кашкасты з кубення пола, мяту. Такой неадкладнай патрэбы шырэй гэта апрацоўваць не было. Цяпер пачаў даследаваць гэты перыяд доктара Манда Смяліс, палітычную сітуацыю, наступствы страты. Доктар Элманда Смяліс працуе над тэмамі гісторыі местаў і мястэчкаў вялікага княства літоўскага ў 17-18 стагоддзях, у тым ліку вільні. Два гады таму ў зборніку літва і яе суседзі ад нарманаў да Наполеона ён змясціў артыкул пра расійскую акупацыю вільні. Так гэтая вайна была жахлівая, але ў літве страты ад яе гісторыкі ацэньваюць не толькі і бадай не столькі з увагі на нялюдскія бясчынствы расійскіх вайскоўцаў. Прафесор Кяўпа. Дзяўцыс павояс быў ты, як адбуеш келяс павояс вальцібес экзіставім. Галоўнае ўзнікла небяспека існаванню дзяржавы праз разбурэнні і вільні ў тым ліку. Мы трэба прызнаць не зусім дакладна ведаем, наколькі вільня была разбураная. сур'ёзных ваенных дзеянняў тут не было. Паводле літоўскай гістарыяграфіі апрача агрэсіі Масквы былі і ўнутраныя прычыны ў вялікім княстве літоўскім, якія таксама спрычыніліся да таго, што перамогі расійскага гэтага цара сталіся магчымымі. Ісупер рэкі пасакіце аб'ектывей, Трэба сказаць аб'ектыўна, што не ўсе страты былі праз вайну, бо якраз у гэтым часе ў вялікім княстве літоўскім прайшоў праз прусію мор. Уласна вайсковыя дзеянні тады вялікіх стратаў не прыносілі, але вайна акупацыя замінала арганізаваць дзеянні супраць мору. Вайна найболей паўплывала на гаспадарку і гэты мор суправаджаў голад. Пасля вайны гаспадарка і нават і пасля такога разбурэння за некалькі дзесяцігоддзяў аднавілася, а вось дзяржаўны лад ужо не валістыбеня сантворка. Літоўскія гісторыкі заўважаюць, што адным з сур'ёзных наступстваў вайны было нараджэнне русафобіі на ўсходніх землях вялікае княства літоўскага. Прафесор Кяўпа. Русіос Вальдзя, Сарас Алексей Михайловичус. Калі гэтай вайной цар Алексей Михайлович спадзяваўся прывабіць да сябе насельнікаў земляў цяперашняй Беларусі, маўляў, блізкіх па канфесіі і этнічна. Дык ён дасягнуў адваротнага выніку. Праваліліся спробы прыцягнуць на расійскі бок ніжэйшыя слаі насельніцтва. І паўстанні казакаў не знайшлі шырокай падтрымкі. Пра два братнія народы нельга і гаварыць. Гэта папросту не гістарычна. Да гэтай вайны такога жаху не было. Дагэтуль вайна не прыходзіла ў вёскі ў месты і не было такой акупацыі. Так што насамрэч русафобіі нарадзілася ў тыя часы гэтая русафобія адрасавалася расійскай уладзе расійскім вайскоўцам і атаясамлівалася з усёй рассеяй Русіос вальдзей, русіос карічкам, карямс, ну, айчку, сутапатінама су віса Русія. Выглядае, што асноўнай крыніцай ведаў пра невядомую вайну для літоўскіх гісторыкаў з'яўляецца кніга Геннадзя Сагановіча, бо самі яны ў сваёй нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі не прыдаюць таму маскоўскаму нашэсцю настолькі вялікага значэння. І нават разбурэнне сталіцы вялікага княства літоўскага не выглядае для іх колькі-небудзь цэнтральна цэнтральнай падзеяй бо на той час гэта быў пераважна славянскі і праваслаўны горад інакш кажучы вайна не тое што абышла літоўскі этнас стараной але абазначылася для яго зусім іншымі падзеямі не тотальнай ды да знішчальнай акупацыяй як гэта сталася для беларусаў паколькі ў тым маскоўскім нашэсці мы разглядаем два галоўныя бакі маскоўскі і беларускі натуральна ўзнікае пытанне пра страты агрэсара геннад цаганович калі гаварыць пра страты москвы то няма сумневу што ў выніку баявых дзеянняў маскоўскае войска часцей губляла болей чым беларуска-літоўская асабліва ў другой фазе войны вялікія страты несла яно і ад дзеянняў партызанаў руху народнага супраціву Пра гэта сведчаць прынамсі частыя падмацаванні, якія царскі ўрад пасылаў з цэнтру дзейную армію, пастаянныя папаўненні для гарнізонаў. Але каб атрымаць хоць якія канкрэтныя лічбы трэба працаваць у маскоўскіх архівах. Ды і там думаю, наўрад ці рэальнымі будуць лічбы, бо маскоўскія ваяводы ў сваіх паведамленнях, э, баючыся цара, звычайна заніжалі свае страты або нават паразы выдавалі за свае перамогі. Зразумела, маскоўская дзяржава не панесла такіх стратаў цывільнага насельніцтва, як мы, бо на яе тэрыторыі дзеянні практычна не вяліся. Наадварот, за кошт вялізнага палону, выведзенага з Беларусі, яна павялічыла колькасць сваіх падданых. Аднак калі вяртацца да ваеннапалонных, то ў часе складання ўмоў замірэння, падпісанага пазней у Андрусаве, Масква была таксама зацікаўлена ў вяртанні сваіх вязняў. І адпаведны пункт прадугледжваў іх вызваленне з абодвух бакоў. Іншая рэч, што царскі ўрад не выканаў гэтай умовы, як і некаторых іншых пунктаў той таго дагавора. Так ніколі не вярнуў большасць палонных, як не вярнуў і скарбы, вывезеныя з Беларусі. Радыё Свабода, вострая брама пра таямніцы самай страшнай у беларускай гісторыі і самай забытай у нашай сучаснасці вайны распавядае гісторык геннадзь Саганновичу. мінулай перадачы мы гаварылі пра тое, што 13гадовая вайна цалкам змяніла аблічча і нават сам лёс Беларусі і беларускага народу. Цяпер я спытаўся пра нашы незваротныя і неаднаўляльныя страты ў спецыяліста, які непасрэдна вывучае той перыяд Геннадзь Саганович. Пра свае рэальныя страты мы яшчэ мала ведаем выяўляем больш-менш толькі ступень дэмаграфічнага рэгрэсу, бо там ёсць хоць нейкія канкрэтныя лічбы, а пра іншае толькі гадаем. Думаю, у плане нацыянальна-гістарычным мы тады неаднаўляльна страцілі з беларускі горад, бо гарады прынялі галоўны удар, і яны пацярпелі болей. Гарадское жыхарства скарацілася прыкладна на 55 процентаў, а па вайне гарады засяляліся пераважна габрэямі і разам з той другой паловай нашага насельніцтва якое не стала пасля вайны прычым лепшай хоць бы ў плане пасіянарнасці мы незваротна страцілі і лепшыя шансы быць нармальным паўнавартым народам стаць еўрапеізаванай краінай лепшыя але гэта зусім не значыць што ўсе якім чынам мы павінны называць тую вайну невядомая вайна гэта сапраўды адпаведная назва для першай кнігі пра яе але варта спадзявацца што для наступных пакаленняў яна ўжо не будзе невядомай тады якой сучаснікі часам называлі тую вайну маскоўскай але і іншыя войны якія вялікае княства вяло з маскоўскай дзяржавай нярэдка называліся гэтаксама у польскай традыцыі даўно існуе назва потоп якую у нас часам пераносяць і на падзею беларусі але калі быць дакладным то паток гэта толькі шведская агрэсія супраць уласна польшы так што не ведаю што ў нас замацуецца кодавая назва за гэтай вайной у беларусі яна была тотальным руйнаваннем краю украінская гісторыя ўжо мае сваю руіну перыяд які датуецца крыху пазнейшым часам але па сутнасці тое што адбылося ў нас тады магло б таксама быць ёмка названа руінаю. На заканчэнне Геннад Цганович сказаў пра сляды той 13гадовай вайны ў цяперашняй беларусі. Іх поўна ў зямлі я сам яшчэ не так давно, ну пакуль капаў сутыкаўся з гэтым пастаянна. Першыя страшныя ўражанні гэта калі ў псіславе капалі город і просто натыкнуліся на групавыя магілы, у якіх наканечнікі стрэлавы, тыя наканечнікі я добра ведаў, бо ўжо займаўся чыста маскоўскія наканечнікі. Ну і зрэшты ў Мску на дамініканскім касцёле, які мы капалі з зяноном пазняком, таксама поўна такіх слядоў было, бо дамініканец быў тады адным з важных пунктаў абароны горада. застаецца дадаць, што дамініканскі касцёл, раскопкі якога выклікалі здзіўленне мінакоў доўгімі шэрагамі выкапаных чарапоў. знаходзіўся там, дзе цяпер стаіць палац рэспублікі на цэнтральнай плошчы сталіцы. Што ж адбылося пасля, пасля той вайны? І чаму ці не галоўны акцэнт Геннадзь Саганович зрабіў на тым, што менавіта тады быў страчаны беларускі горад для нацыянальнай будучыні беларусі гэта сапраўды была самая галоўная згуба беларускі горад перастаў існаваць беларускі горад не адрадзіўся дагэтуль пасля вайны адбылося засяленне гораду габрэямі менавіта яны складаючы дзе 40 адзе і ўсе 80соткаў гарадскога насельніцтва занялі месцы тых майстроў ды рамеснікаў на 300 тысяч, у якіх былі выгнаныя ў Масковію. Так доўжылася да другой сусветнай вайны. Бясспрэчна, што габрэі зрабілі моцны ўплыў на беларускую культуру, як зрэшты і на ўсю сусветную культуру і цывілізацыю паўплывалі габрэі родам з беларускіх гарадоў. Бясспрэчна і тое, што гэты ўплыў быў дабратворны і плённы. Іншая рэч, што ўласна беларусы пасля той вайны сталі чыста сялянскай нацыяй. І нават пасля мінулай вайны, калі фашысты масава вынішчылі беларускіх габрэяў, калі адбылася масавая міграцыя габрэяў у Ізраіль, а беларускіх вяскоўцаў у гарады, нават пасля гэтага горад не стаў беларускім, ані паводле мовы, ані паводле духу, ані паводле ментальна абумоўленага характару дачынення ў месцічаў. Зведаўшы пасля 13гадовай вайны вялікае мноства адміністрацыяў, польскую, расейскую, нямецкую, савецкую горад, а следам і ўся краіна так і не займеў адміністрацыі сваёй беларускай, якой яна вякамі фармавалася да 1654 году. Напэўна, гэта і ёсць галоўнае наступства той вайны. Наша сённяшняя не зусім зразумелая незалежнасць, слабая нацыянальная свядомасць і адсутнасць таго чалавечага гуманістычнага асяроддзя, як у іншых народаў Еўропы, нашых суседзяў. што было знішчана за 13 гадоў, не змагло аднавіцца за 350. Мы працягваем жыць у гэтым гістарычным эксперыменце, па шчырасці не надта разумеючы, у які бок развіваемся, што нам трэба рабіць і ці будзе некалі ў гэтага эксперыменту канец. Але прынамсі цяпер мы ведаем, па чым пазнаць завяршэнне 300гадовага бясчасця па першых прыкметах аднаўлення беларускага гораду. А каб пазнаць гэтыя самыя прыкметы, трэба звяртацца да айчыннай гісторыі да маскоўскага нашэсця. Што мы і рабілі на працягу гэтых дзвюх перадач. Музыка